بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qiyomat kungi hisob kitoblardan keyin nomoy amallar insonlarning qo'llariga topshirilgandan keyin insonlar keyingi bir ajib, qo'rqinchli bir manzarani oldiga keladilar. Bu jahannam ustiga tortilgan ko'prik, Sirot. Sirot nima? Bu jannat bilan mahshar yeri o'rtasida tortilgan ko'prikki, bu ko'prikning ostida jahannam bo'ladi. Mahshardan jannatga qarab o'tib boradi odamlar, ko'prikning tagida jahannam do'zax bo'ladi. Bu ko'prik haqida mana shunday bir ko'p eshitganmiz. Bu ko'prik qildan ingichka, qilichdan o'tkir bo'lgan bir masofa. Har bitta inson mana shuni ustida o'tishlik haq. Nabiy sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislarida va Alloh subhanahu va taolo juda ko'p oyatlarda bu haqida bayon qilgan. Astagfirullah. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا Bas ey Muhammad, Parvardigoringizga qasamki, albatta biz ularni yo'ldan ozdirgan shaytonlari bilan birga to'plarmiz. So'ngra barchalarini jahannam atrofida tiz cho'kkan holda hozir qilurmiz. Jahannamni mahshar maydoniga sudrab kelganliklarida bu jahannamni kelishlik manzarasi dahshatidan odamlar qo'rquvga tushib, hammalarini tiz cho'kib qolganligini o'tgan darsimizda aytib o'tdik. Keyin har bir guruhdan qaysi kimsa Rahmonga qattiqroq osiy bo'lgan bo'lsa, o'shani sug'urib olurmiz va jahannamga oturmiz. Hech shak shubha yo'qki, biz o'zimiz unga jahannamga kirishga loyiqroq bo'lgan kimsalarni yaxshiroq bilguvchidirmiz. Va in minkum illa kana ala robbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nazaru zolimin fiha jisiya. Sizlardan har biringiz unga tushguvdishdirsiz. Parvardigoringiz amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. Mana shu oyatni ulamolar har bir insonni jahannamni ustidan o'tishligiga ishora deb aytadilar. Ba'zi mufassirlar undan unga tushkursiz deganda jahannamga albatta har qanday odam tushadi deyiladi. Ba'zi mufassirlar jahannamda ustidagi ko'prikdan o'tishlik aytilgan deb tafsir qiladilar. So'ngra taqvodor bo'lgan zotlarni undan qutqarurmiz va zolim kimsalar tiz cho'kkan hollarida jahannamda qolurlar. Mo'min Sirot ko'prigidan o'tadi, najotga erishadi. Kofir esa quraydi. Hasan Basriydan rivoyat qilinadi, bir odam yonida rosa qahqaha otib kulayotgan og'anisiga qarab, "Sen do'zaxdan o'tishing haqida xabaring bormi?" dedi. Kulayotgan odam "Ha" dedi. Endi do'zaxdan najotga o'tib, haqiqiy jannatga kirib ketishlik haqidagi xabarni ham oldingmi dedi. deganda yo'q dedi. Ha do'zaxni ustidan o'tishligingni eshitgan bo'lsang, lekin do'zaxdan qutulishligini eshitmagan bo'lsang, nimaga kulasan dedi. Ya'ni haqiqiy kulishlik ana shu Sirot ko'prigidan o'tib, jannatga ikki oyog'i bilan kirib olgandan keyin bo'ladi. Sirot ko'prigidan o'tishlikda o'zi ham insonni ko'rishligiga kifoya qilmaydi. Chunki Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytgandek, agar bitta oyog'ini jannatdan oxlab o'tib, hali ikkinchisi tashqarida turar ekan, Allohning makridan qo'rqaman deydi. Alloh bitta makr qilib turib, bitta oyog'i jannatga o'tgan holda qaytarib olishiga qodir bo'lgan zot. Demak, ikkinchi oyog'imizni ham jannatga olib kira olmasdan turib, kulishlikka siz bilan bizning haqqimiz bo'lmaydi. Yavaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi bani va sohibatihi va akhi va fasilatihi allati tuwi va man fil ardi jami'an thumma yunji. Holbuki ular bir-birlariga ko'rsatilurlar. Jinoyatchi kofir kimsa u kunning azobidan qutulish uchun o'g'illarini, birodarini, uni o'zini panohiga olgan qarindosh urug'ini va yerdagi barcha kishilarni to'lov qilib berib yuborishni, so'ngra bu to'lov unga najot berishini istadi. Butun urug' vujudini, bola chaqasini, xotin ota-enasini jahannamdan o'zi qutulib qolishi uchun fido qilib to'lashlikka tayyor bo'ladi. Sirot nima? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Sirot tikonlari, ilmoqlari va egri temirlari bor bo'lgan bir ko'prik. Bu ko'prik zulmat qorong'iga qoplangan bo'ladi. Bu ko'prikdan insonlarning o'tishligi har xil bo'ladi. Mo'min kishi undan ko'z ochib yumgandek tez o'tib ketadi. ba'zilari qilgan amallariga qarab chaqmoqdek, ba'zilari shamoldek, ba'zilari esa uch qirotda o'tib ketadilar. Ba'zilari esa emaklab, o'maklab o'tadi ustidan. Ba'zilar dahshatga tushganligidan hayotda qilib o'tgan ishlari tufayli jahannamda ostdan chiqqan ana shu temirdan, o'tdan bo'lgan ilmoqlar jahannamga uloqtirib tortib ketadi. Mana shu kunda ko'prikning ustida o'tayotganda kim mo'min haqu, kim munofiq, kim haqiqiy musulmonu, kim ko'rgazmagan musulmon mana shu kunda aniq bo'ladi. Mo'minlarning orasida najotga erishib, ko'prikni yog'iga o'tib olganlar o'zlari bilan birga yashagan musulmon birodarlarni ba'zilarini tushib ketganligini ko'radi. Shunda duo qilishadi. Parvardigoro, biz bilan namoz o'qigan, ro'za tutgan, ibodatlar qilgan, nafl ibodatlar birga qilgan birodarlarimiz tushib ketdi. Ularning ahvoli qanday bo'ldi deb Allohdan mo'min birodarlarni haqqiga so'raydi. uchta o'rinda inson bir-birini eslamaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan oshonamiz so'radilar: "Ya Rasululloh, qiyomat kunida bir inson o'zini oilasini o'ylaydimi? Esiga keladimi xotin bola chaqasi?" Shunda Rasululloh aytdilarki, "Uch o'rinda hech kim bir-birini eslamaydi. Birinchisi kitoblar uchganida. Ya'ni insonlarning kitoblari shu mahshar maydonida uchib turar ekan, qaysi qo'liga kelishligi hali aniq bo'lmay turgan paytda to kitobini olib aniqlab olmagunicha birov birovni o'ylamaydi. Ikkinchisi tarozi oldida savob pallasi og'ir keladimi, gunoh pallasi og'ir keladimi? Mana shu narsa ma'lum bo'lmagan o'sha birov birovni eslamaydi. Uchinchisi ko'prik oldida eslamaydi. O'tib ketadimi, o'tib ketmaydimi? Aniq bo'lguncha birov birovni eslamaydi. Endi bu mu'minlar o'tishib oldi. O'tishib oldida billa hayotda yashab yurgan mu'min birodarlarni do'zaxga qulab ketganligini ko'rib Allohga duo qilishdi. Parvardigor nima bo'ldi endi ularni holi? Parvardigor chiqargin ularni. Bundan ma'lum bo'ladiki, Bir inson namoz o'qisa, ro'za tutsa, ibodatlarni qilib yursa ham do'zoxga tushar ekan. Agar gunohlari ko'payib ketadigan bo'lsa. Agar Alloh taolo fazli marhamat ko'rsatmaydigan bo'lsa. Shunda Alloh subhanahu va taolo karami keng, marhamati ulug' bo'lgan zot qaraylar der ekan. Qaranglar, qalbida zarrasi iymoni bor odam bo'lsa, do'zaxdan chiqaringlar deydi. Chunki Alloh taolo so'ngra mu'min bo'lgan kishilarni biz qutqarib olamiz dedi Alloh taolo. birinchi bo'lib ko'prikdan chaqmoq tezligida, balki undan ham tezroq o'tadigan zot bu Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam. U kishining bilan nabiylar, rasullar, ambiyolar siddiqlar, shahidlar tezlik bilan o'tadilar. Mo'minlar ham tezligi bilan o'tadi. Ba'zi mo'minlar qilgan amallarning sustligi bilan, qilgan gunohlarning ko'pligi bilan emaklab o'tadi. Mana shu emaklab o'tishlikka kelsak, kofirlar, fojirlar keladi. ularni jahannamda ostidan chiqib kelayotgan temirdan bo'lgan, tikandan bo'lgan, o'tdan bo'lgan ilmoqlar ilib oyoqlaridan pastga jahannamga tortib ketadi. Mana shunday holimizni o'ylaylik birodarlar. Bu kunda har bitta odam atrofida odamlar jahannamga qulayotgan paytda kimlar yorug'ligi tezligida o'tib ketayotganini ko'rgan paytda o'zini yorug'ligini ko'ra olmay qolishi bor. O'z shunga harakat qilaylik. Boshqalar nur bilan o'tib ketayotganligini ko'rib, o'zimiz to'xtab turavermaylik. Emaklab, Yuklarimiz, gunohlarimiz og'irligi tufayli o'malab qolmaylik, birodarlar. O'ngimizga, chopigimizga qaraydigan bo'lsak, odamlar bitta-bitta dozoqqa qulayapti. Rasululloh esa narigi tomondan turib, "Ya Robbi, sallim, sallim, Parvardigor salomat qilgin, salomat qilgin ummatimni o'tmasin" deb turganligini eslaylik. Ana shu kunda o'zimizga vaylni, suburni tilab qolmaylik. Gunohlarimiz ko'pligi tufayli emaklab qolmaylik, birodarlar. Agar ana shu ko'prik ustida ketayotganimizda qildan ingichka qilishdan o'tkir bo'lgan siz bir chiziqni tasavvur qiling. Oyoq kiyimingizni yechib turib, bitta pichoqni tikka qo'yib, oyog'ingizni tekizib ko'ring, nimani his qilar ekansiz. Etlaringiz jimirab ketadi. Lekin bu dunyoda oyog'ingizni ko'tarib olsangiz qutulasiz. Endi u yerda qadamni ko'tarishlik bo'lmaydi. Mana shunday qildan ingichka qilishdan o'tkir bo'lgan ko'prikdan oyoqlarimiz toyilib ketsa, ana shu kungi pushaymonimiz bizga asqatadimi? Hali uni ustiga oyog'imiz qo'yilgani yo'q. Shunda o'zimizga vayni suburni tilab qolmaymiz. Shunda edi shu kunga tayyorgarlik ko'rganimda, Qani edi payg'ambarning yo'lini tutganimda, edi falonchilarga ergashmaganimda, Qani edi tuproq bo'lib ketganimda, Qani edi esdan chiqib ketganimda, Qani edi onam meni tug'maganda deb qolmaslik uchun hozirdan tayyorgarlik ko'raylik. Chunki u kungi pushaymon insonga zarracha foyda bermaydi. Fa anna lahu zikro. Bu kunda odam eslatma oladi, eskirib qoladi. Ko'zi moshdagi ochilib qoladi, lekin u moshdagi ochilgan ko'zini foydasi tegmaydi. Mo'minlar ko'prikdan omonlik bilan o'tib borar ekan, endi ular jannat eshigiga boradi. Kofirlar esa jahannam eshigi oldida turadi. Jahannam eng katta xorlik. Inson dunyoda xor bo'ldim deydi. Oshnag'on amolda xor bo'ldim deydi, odamlarda oldida xor bo'ldim deydi. Ya'ni sharmandachilikka tushdim deydi. Lekin eng katta xorlik esimizdan chiqmasin bu jahannamga kirishlik. Robbana innaka man tudkhilin faqat ahzoyta va ma lizzolimin min ansor. Parvardigoro, albatta sen kimni jahannamga kiritsang muhaqqaq uni rasvo qilursan va bunday zolimlar uchun hech qanday yordamchi yo'qdir. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha va rasulahu fa anna lahu nara jahannama xolidan fiha. zalikal xizyul azim. Ular kimda kim Alloh va uning payg'ambari chizgan chiziqdan chiqsa, uning uchun o'zi abadiy qoladigan jahannam otashi bo'lishini va bu ulug' katta rasvolik ekanini bilmadilarmi? Alloh taolo rasvolik deb, xorlik deb jahannamga tushlikni aytayapti. Bu dunyodagi xorlik, bu dunyodagi sharmandagachlik hech narsa emas. Ja bo'lmasa bitta o'lib qutulib ketasiz dunyoda hijolatchilikdan. Lekin jahannamdagidan qutulishlik bo'lmaydi. innal إن الخاسرين khasiru anfusahum أنفسهم ahlihim yawmal qiyama ala zalika هو الخسران mubin. Ziyon nima? Ziyon Alloh ziyon degan narsa foyda nima Alloh foyda degan narsa yutuq nima Alloh yutuq degan narsa yutuq bizlar o'lchoqlarimiz bor hammamiz. yutuq degani shu e, ketmonning tushib ketsa 5-6 so'm topsang kamni ketingin bo'lmasa shu yutuq Alloh zuvolamizni katta uzibdi deb qo'yadi. U zuvolas katta deylayotganlar faqat pul borligi uchun zuvolamiz katta uzgan deydi. Lekin hayotda yashashingga qaraydigan bo'lsak, hamma zuvolasi katta uzilganlar ham hayot shirin emas. Zuvolani kattasi iymon. Zuvolani kattasi taqvo. Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga iymonni, taqvoni beradi. Agar unga bir tiyin bermagan bo'lsa ham. Agar insonni Alloh taolo yaxshi ko'rishligi faqat zuvolasini katta qilishligi bilan bo'lganida Iso alayhissalom ham boy bo'lardi. payg'ambarlarni hammasi boy bo'lar edi agar boylikgina yaxshi bo'lganida kambag'allik yomon bo'lganida zuvola birodarlar peshanani yerga qo'yib subhan robbiyal alo deyishlikda hayotda ollohni buyurgan chizig'ida yurib qaytargandan mana zuvolamashi demak odamlar o'ylayotgan yaxshi narsa ya doim ham yaxshi emas olloh aytgan yutuq yutuq olloh aytgan ziyon ziyon ayting Albatta ziyonkorlar qiyomat kuni o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. Ogoh bo'lingiz kim? Ana shugina ochiq ziyonkorlikdir. Mana aytyapmiz, qonnini boqsa, tom qilib bersa, tagiga bitta mashina mashina olib berib qo'ysa, shu bilan otangni boyga zo'r ish qilib qo'ygan bo'ladi. Sizlarni oldingizda qarzim tugadi meni. Uyli joyli qilib qo'ydim sizlarni. Bo'ldi. Meni yelkamdan so Mana o'g'il bolalar o'tiribdi bari. uylanmagan bo'ydoqlar uyi yo'q odamlar bo'lsa esimizdan chiqmasin otalarimiz bizga uy solib berishlikka qarzi yo'q xotin olib berishlikka qarzi yo'q esinglardan chiqmasin bo'ydoqlar bo'lsa ota enalar должен обязанmas ularga qiz bola balog'atga yetganda chiqarib qo'yishlik ota enani qarzi chiqarib qo'ydimi tugadi endi bu ota ibodatini qilsin yo'q bu uylab qo'ygandan keyin endi unga olish kerak Keyin uy solib berish kerak, bola yuradi, dadam bor, dadam qilyapti. Otalar yaxshilab eshitib olinglar, qarzinglar yo'q sizlarda. Albatta bo'lsa qo'lida dunyosi, oshcha bo'lsa qilib bergan albatta farzandini tikka bo'lib ketishi yordam bo'ladi. Lekin ota qarzi yo'q bolalar bilib qo'yinglar shu narsani. Haqiqiy ziyon qilayotganlar o'zlariga ham, oilasiga ham ziyon qilgan deyapti Alloh. Kim u? Bu shunday otaki faqat pul topish bilan ovora bo'lgan, bola chaqasiga Allohni tanitmagan. Faqat kiyimini qilib bergan, yotog'ini qilib bergan, mashinasini qilib bergan, uyini qilib bergan, Allohni tanitmagan. Bu ota o'ziga ham zulm qilyapti, bolasiga ham zulm qilyapti. Shuning uchun Alloh taolo ey iymon keltirgan erkaklar va iymon keltirganlar o'zingizlarni va oilalaringizni jahannamdan saqlanglar degan. Agar otangiz Allohni tanib ibodat yurgan bo'lsa, sizni namoz o'qib olamni ibodat qil deyotgan bo'lsa, qarzini ado qilib qo'ydi o'sha. Menga nima qilib berib qo'yibsizlar sizlar? O'zi shunaqa deydigan bolani tarbiya qilgan otada ayb. Nima qilib berib qo'yibsizlar sizlar menga? Nima qilib berish kerak edi? To'g'ri, hech narsa qilib bermadi otasi. Chunki Alloh tanitmadida Agar ollohni tanitganida otasiga bunaqa gapirish emas, otasiga tikka qaragani hayo qiladi Allohdan. Haqiqiy oilasiga ziyon qilgan erkaklar ollohni tanitmagan erkaklar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar sizlar men ko'rgan narsalarni ko'rganingizda oz kulib, ko'p yig'lagan bo'lar edingiz. Sahobalar, "Ya Rasululloh, nimani ko'rdingiz siz?" dedilar. Rasululloh o'tni, jahannamni ko'rdim dedi. Alloh subhanahu va taolo Imom Muslim rivoyati Rasululloh aytadilar, jahannamni va jannatni yaratib bo'lganidan keyin Alloh taolo Jibrilga buyurdi. Boring, jannatni ko'rib keling. Jibril bordi, jannatni ko'rdi. Jannatdagi ne'matlar, jannat ahliga talab qo'ygan marhamatlarni, ne'mat inomlarni ko'rgandan keyin qaytib keldi. Parvardigoro jannating haqida eshitganki odamlar albatta jannatga kiradi. Ya'ni hamma jannatga kirib ketadi zo'rligidan. So'ngra Alloh taolo jannatga buyurdi, makorihlar bilan o'zini o'radi. Makorih insonni nafsi xolamaydigan narsalar. Bomdodga turish, roza tutish, ko'zni tiyish, tilni tiyish g'azabni tiyish sadaqa berish haj qilish zakot berish ya'ni ibodatlarni hammasini qarasangiz nafsga yoqmaydi hech qaysi shu narsalar bilan o'rab qo'ydida endi borib ko'rib keling dedi jibril bordi insonni faqat nafsiga yoqmaydigan narsalar bilan jannatni o'rab qo'yganini ko'rib turib inson shulardan o'tgandan keyin jannatga kirishini ko'rib turib izzatingga buyukligingga qasam parvardigor jannatingga birov kirolmaydi dedi So'ngra Alloh taolo jahannamni ko'rib keling dedi. Jahannamni ko'rdi. Uni azobini, undagi mashaqqatlarni, bir o'tni ikkinchi o'tiga bostirib kelib, g'alayon qaynayotganligini ko'rdida Parvardigor jahannamingni eshitganki odam bor, unga biroq kelmaydi dedi. So'ngra Alloh taolo jahannamni insonni nafsi yoqadigan shahvatlar bilan o'rab qo'ydi. Endi bor ko'rib kelingchi dedi. Jibril bordi. Jahannam nima bilan o'ralganida? Bomdod to'qlash bilan, aroq ichishlik bilan, zino qilishlik bilan, harom o'qimay yeyishlik bilan, birovni haqqidan qo'rqmaslik bilan insonni nafsi nimani xohlasa, hammasi shu jahannamga o'ralgan edi. Ya'ni inson shu narsalarni qilsa, to'g'ri jahannamga kiradi. Qaytib keldida, Parvardigoro, izzating va buyukligingga qasamki, jahannam haqida kim eshitadigan bo'lsa, jahannamga hech kim kirmaydi dedi. Demak, jahannam insonni shahvatlari bilan o'rab qo'yilgan. Jannat esa insonga yoqmaydigan makruh, makorih narsalar bilan o'ralgan.